جد بلطفك يا إلهي بل له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي Hvala Allahu gospodaru svjetova i neka salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a zatim Assalamu alaikum, poštovani slušatelji i slušateljke. سقيما أنت من يشفي العبيدا يا الله يا Studio Behar. يا الله يا Tema koju ćemo pokušati inša Allah predstaviti nosi naslov Emanet kod muslimana. a gost koji će o tome govoriti je uvaženi šeh Hafiz Mohamed Porča. Molimo uzvišenog da pomogne našu vjeru Islam i one koji se trude da objasni ljudima ovu svetu vjeru.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 alihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Allahova je blagodat da možemo govoriti o njegovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Tako da je na nama jedan veliki emanet da to prenesemo i da to prihvatimo i da po tome radimo i da druge u to pozivamo i da to branimo i da nastojimo to da uzdignemo među ljudima kako bi Allahova riječ došla do svih i kako ljudi na sudnjem danu ne bi imali opravdanja da kažu ma dža'ena min beširi wala nezir nije nam došao niko ko će nam donijeti upozorenje, tko će nas upozoriti, tko će nam donijeti radosne vijesti i tko će nas opomenuti. Dakle, ovo je podsjećanje svima nama na emanet ove Allahove želešenuhu blagodati, a to je blagodat ovoga znanja, zatim blagodat imana i vjerovanja, kako njegovog poznavanja, tako i rada po njemu i tako njegovog prenošenja. Noćašnja naša tema je malo čudna. Zbog toga što govorimo o nečemu što je vrlo jasno i o nečemu što je prirodno, da prirodnije ne može biti. Ali u ovakvom vremenu ništa se i ničemu se nije čuditi, pa tako ni o tome da govorimo o emanetu kod muslimana. Jer u osnovi emanet se povezuje sa muslimanima i sa mu'minima. Samim tim što riječ emanet vodi isti korijen od riječi mu'min. A to su tri harfa u arapskom jeziku. Elif, to je e, zatim mim i nun. Emine. Od toga je mu'min, onaj koji vjeruje, onaj koji ima povjerenja i emaneta, onaj koji je prihvatio na sebe emanet, koji ima povjerenja u Allaha Đalešanu, ono što mu je Allah rekao, koji vjeruje Allahu i radi po propisima ove vjeri. I od toga je mu'min. I zato emanet kod mu'mina. Pa zbog toga je i mu'min mu'minom, između ostalo, što se drži emaneta. I zato se ne može odvojiti, kao što se ne može odvojiti islam od muslimana i muslimani od islama. Ali danas to treba posebno naglasiti. Pa kažemo islam i muslimani. Ali bi trebalo da je jedinstveno kad se kaže islam, to takvi su muslimani, ne mogu biti drugačiji. I kad se kaže muslimani, to je islam takav. Doćim u vremenu kada se mnogo toga promijenilo i izmiješalo, treba i to da se pojasni. Tako i naša ova tema o kojoj noćas govorimo, emanet kod mu'mina. Dakle, nešto što je sasvim normalno i prirodno, ali Treba nam, ali nedostaje nam toga emaneta. Dakle, govorimo o emanetu. Emanet u širijem svome, svome značenju jezičko znači povjerenje, znači sigurnost, znači bezbjednost. Da si u pogledu nekoga čovjeka siguran da ti neće nikako zlo učiniti. Pa je taj čovjek od emaneta. Da si od toga čovjeka siguran i u tog čovjeka siguran kada mu nešto povjeriš da će on to izvršiti, dadneš mu neki emanet. Pa on to uradi. Ne treba više o tome da misliš. Kad si mu povjerio taj emanet, kao da si završio posao. Od toga je isto tako kada mu nešto povjeriš kao tajnu. Nešto od emaneta. Znaš sigurno da bi prije sebi štetu nanio nego svojom bratu muslimanu. Emanet, potpuni emanet. Od toga je dakle uzeta riječ emanet od riječi emn, bezbjednost, sigurnost, pa je iz toga sve kasnije proizašlo kao što je mu'min, onaj koji ima, koji je siguran kod Allaha šanehu jer on uzvišen je nazvan el mu'min. Onaj od koga su ljudi sigurni da im zulom neće učiniti. Dakle, koji je potpuni pravednik, el mu'min, to je ime Allaha Đelešanu. I iz toga je sve kasnije proizašlo. Dakle, emanet je uzet, to je riječ koja je uzeta iz korijena i osnove povjerenja, sigurnosti, bezbjednosti i tako dalje. U šerijetkom značenju emanet to je obaveza. To je obaveza bilo koje vrste koju je čovjek dužan da izvrši. To je taj emanet. Dijeli se na dvije vrste. Emanet u pogledu stvoritelja, Allaha tabaraka wa ta'ala, i emanet u pogledu ljudi. U pogledu Allahovih djelašanuhu stvorenja. To su dva emaneta. Prvi i najveći emanet jeste u pogledu stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. Ono čime nas je zadužio uzvišeni stvoritelj. I od toga je kuranski ajet u suratu Al-Ahzab gdje uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kaže Inna aradna al-amanata ala samavati wal ardi wal jibal. Mi smo predstavili, mi smo ponudili emanet. Ala samavati wal ardi wal jibal. Nebesima, zemlji i planinama. Dakle, onim čvrstim i jakim Allahovim stvorenjima. U fizičkom smislu. Semawat, Kur'an ne kaže za nebesa. Seb'an shidada, iznad vas smo saznali sedam žestokih, jakih i čvrstih. ersaha i planine smo učvrstili da su stubovi ove zemlje koja prilikom svoga kretanja se ne trese. Učvršćuje, ti stubovi učvršuju zemlju, sama zemlja svim čvrstim Allahovim stvorenjima u fizičkom smislu, materijalnom, Allah je ponudio taj emanet. Koji je emanet? O kom se emanetu radi? To je ovaj upravo emanet vjere. Ibadeta i pokornosti Allahu te barake wa ta'ala. Sve ovo se pokorava uzvišenom Allahu. I nevjernici se pokoravaju u materijalnom smislu. tako Što su u granicama Allahovih zakona. Ovdje gdje moraju, tu se i pokoravaju. Kada uzvišeni je rekao nebesima i zemlji ja tav'an au kerha Pokorite se milo ili silom Kaleta etejna ta'i'in Rekli su i odgovorili Dolazimo, pokoravamo se ta'i'in Pokor milo Jer znaju ako neće milo može silom kako su to nebesa i zemlja? Kako su to oni progovorili? Isto tako kao što je je Allah dao da ovaj komad mesa, praktično rečeno, u tvojim usnima progovori. Komad mjesa. Kao što će dati na kijametskom danu sve živo da progovori. I mrtvo. I kamen, i drvo, i sve će progovoriti. Čak i ova tvoja koža. Da, svjedoči, da tebi ili protiv tebi. Odgovorili su pokoravamo se milom, dolazimo odmah, hitamo, odazivamo ti se Allahu. I kjaziri se Allahu odazivaju u tom fizičkom smislu što moraju biti u Allahovim granicama da bi opstali u, u, u Allahovim granicama koje je odredio da bi čovjek živio i opstao. Moraju se hraniti, moraju čuvati svoje zdravlje i tako dalje. Ali ima druga vrsta pokornosti. A ta vrsta, to je emanet ove vjere pokornosti Allahu tabaraka ve ta'ala i to je taj ibadet. fa en jahmilneha, pa su odbile, Allah uzvišen im je ponudio ovaj emanet Onaj prvi, to jeste pokornost u opštim Allahovim zakonima, to su prihvatili odmah. I to mora. Jer im je uzvišen rekao milom ili silom. Ali u pogledu Allahove vjere dao im je mogućnost, izaberite, hoćete li uzeti aj, hoćete li vi ponijeti ovaj emanet? Feebejna e en jahmilnaha. Pa su odbile da ga ponesu. Nebesa, zemlja, planine. O ešfakne minha. I pobojale se toga emaneta. Kolika je veličina toga emaneta. O hel insan. A ponio ga je insan. Ponio ga je čovjek. Innehu kane valumen džehula. On je taj koji je valumen koji puno nepravdu čini Džehula koji puno ne, ne zna. Ne, ne velika. Ko? Je li, je li svaki? Nije svaki. Nego onaj koji ne ispuni taj emanet. Onda je on s jedne strane neznalica u pogledu znanja, u pogledu poznavanja Allahove vjere, Allahovi propisa i zulimčar jer kako ne bi bio zulimčar kad ne zna. I to su dvije velike bolesti, bolest neznanja i bolest rada po tome neznanju, dakle rada po nepoznavanju Allahovih propisa s jedne strane neznanje, s druge strane zulom. Ko čini, ko to radi, ko je takav? Onaj ko ne ispuni taj emanet. Koji je emanet? Emanet vjere. Pokornosti Allahu tabareke wa ta'ala kako spominje Al-Aufi u tefsiru od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma. Kaže se da je uzvišeni Allah ponudio ovaj emanet Adamu alaihissalam. Pod šartom jednim koji je taj šart i koji je taj uslov? Pa je Adem a.s. prihvatio to. Koji je taj uslov pod kojim je uzvišeni Allah dao taj emanet njemu? To je uslov da ako budeš činio dobro, bit ćeš nagrađen. A ako budeš griješio, ako budeš činio zlo, bit ćeš kažnjen. Pa ga je Adem a.s. taj emanet prihvatio i ponio. Islamska ulema u pogledu ovoga emaneta spominje više značenja pa kažu emanet to su obaveze. I to zastupa skupina uleme kao što je Hasan i Basri, kao što je Sa'id ibn Đubeir i drugi. Dok imamo drugih koji kažu to je ta'a, to je pokornost Allahu Đalešanu, a to je isto. I obaveze i pokornost Allahu Đalešanu, jer ko je dao te obaveze, to je dao uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala. Veli se da je to vjera, obaveze i odredbe. U ovom je slučaju uzvišeni Allah nam spominje veliku odgovornost za ovaj emanet. Emanet se dijeli u šarijatskom smislu na dvije vrste. Emanet prema Allahu Đelešanovu i emanet prema ljudima. Što se tiče emaneta prema Allahu Tebareke wa Ta'ala, to su sve obaveze i to su svi propisi koje je uzvišeni stvoritelj Allah taala objavio i propisao da ljudi po njima radi. I to je taj emanet. U prvom, na prvom mjestu to je znanje. I to je ilo Jer se ne može vjerovati i ne može se poznavati i raditi po ovoj vjeri kako treba bez znanja. I zato posebno mjesto znanje ima u islamu. Samim tim što je uslov za prihvatanje šehadeta, šehadeta kojim postaješ muslima, uslov je znanje. Illa men šehida bil Oni koji svjedoče istinu, la ilaha illallah znajući je. Dakle, nije dovoljno samo reći i izgovarati te riječi formalno, već treba poznavati njihovo značenje i, i raditi po tome. Dakle, to se traži. Prva objava znamo da je bila ikra. Zatim, ova vjera zna se i poznato je da se uzima po propisima, a ne po nahođenju. I zato da ne znam kakvo, kakav lijep nije čovjek ima ako ne radi po propisima ove vjere, to djelo mu nije prihvaćeno. Jer su tri uslova za prihvatanje dobrih djela kod Allaha da baraka ta'ala. Da onaj koji ga radi da je musliman, zatim da ima čist nijet i treće da radi to dobro djelo po propisima ove vjere, dakle da to, to dobro djelo nije, nije uveo u vjeru kao novotariju. Zatim iman, zatim vjerovanje, koje se nadovezuje na ovo znanje. Jer se ne može vjerovati ispravno po neznanju. I to je jedan isto tako veliki, veliki emanet ove vjere. Zatim, emanet namaza onoga zašto će čovjek prvo biti pitan na prvo biti pitan na sudnjem danu i ako mu bude namaz valjao valja će mu sva ostala djela emanet zekijata da li je čovjek izdvajao zekijat na vrijeme onoliko koliko je potrebno jer to su sve Allahovi Allahovi hakovi zatim emanet posta da li je izvršavao taj propis onako kako treba u svoje vrijeme zatim emanet hađa zatim svi ostali emaneti koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala propisao kao obaveze čovjekove prema Allahu tabaraka wa ta'ala. U svim vrstama ibadeta i u svemu što je vezano za Allahu subhanahu wa ta'ala S druge strane imamo emanete prema ljudima. I to je druga vrsta emaneta. Koji su to emaneti koje je čovjek preuzima kod ljudi. Na prvom mjestu sve vrste ugovora i sve čime se čovjek obavezao u međuljudskim odnosima. I to na prvom mjestu spominjem upravo zbog toga što mnogi olako drže do ugovora. Što mnogi lako daju riječ i obećanje i potpisuju ugovor, ali kada dođe da se izvrši taj ugovor, ne vidi da je to neka obaveza. A to mu postaje obaveza vjerskog karaktera. Da izvrši taj ugovor i to mu čini grije s druge strane ako ga ne izvrši. Jer uzvišen Allah kaže inna la ahde kane mes'ula. Za ugovor će se biti pitano. Dakle, direktno ćete Allah te bareke pitati da li si taj ugovor ispunio. Bilo koje vrste taj ugovor bio. Bio to ugovor kupoprodajni. Među ljudima. Bio to bračni ugovor. Bio to ugovor posuđivanja. Ostavljanje nekog emaneta kod nekoga. Za svako to će biti se pitano kod Allah te Zatim, od emaneta prema ljudima imamo pažnju prema roditeljima. Odmah što dolazi za obaveza prema Allahu te bareke ta'ala. Zatim, čuvanje rodbinskih veza i međusobno potpomaganje na vjerskim principima onih koji se drže Allahu te bareke ta'ala vjere i u dunjalučkim poslovima koliko je čovjek u mogućnosti. Dakle, održavanje rodbinskih veza. Zatim, emanet među ljudima vraćanja dugova one koji su preuzeli materijalne dugove neke, emanet njihovog vraćanja. Jer imamo onih koji lako se zadužuju i kada nisu potrebni, a teško vraćaju i na taj način takvi u stvari krše ovaj, ovaj emanet. Zatim emanet bilo kakvih hakova, bilo kakvih prava i obaveza među ljudima. Davanja riječi, ako si nekome dao riječ, to te je već obavezalo. I zato među ljudima je prošireno kod nas gdje se kaže ljudi se vežu za riječ. A oni drugi za nešto drugo. Dakle, ljudi se vežu za riječ. Kad kaže ti čovjek, taj izvršava. I to je od emaneta. Vidjet ćemo kasnije što znači i koliko znači izvršavanje s jedne strane emaneta, a koliko znači s druge strane i ovo neizvršavanje. Zatim, emanet kod ljudi i prema ljudima u pogledu njihovog govora. Da su drugi bezbjedni od tvog jezika. Da nikoga nećeš ogibati, ogovoriti. Da nećeš prenijeti tuđe riječi. Zatim, ako ti je neko ukazao neko povjerenje, makar ti i ne rekao, čuvaj to kao tajnu. Treba da čuvaš kod sebe i nikome dalje da ne prenosiš, osim sa izunom i dozvolom dotičnog da možeš drugima, da možeš drugima to prenijeti. Zatim, čuvanje samih emaneta ako je čovjeku nešto pomjereno i tako dalje. Dakle, ovo su samo neki primjeri iz emaneta iz područja, iz područja ljudi i međuljudskih odnosa. Resulullah s.a.v. nam ukazuje na važnost ovih emaneta. Pa kaže u svome hadisu koga bilježi imam Ahmed La imane lima la emanete leh. Ne ima imana, ne ima vjerovanja onaj kod koga ne ima emaneta. Onaj kod koga nema povjerenja. Onaj kod koga nisi siguran da li će ti te emanete ispuniti. I s jedne i s druge strane. I u Allahovim principima i i u pravima ljudi. Wala dina limen la ahdele. Niti ima vjeri kod onoga koji se ne drži ugovora. I zato je karakteristično za židove što spominje Kur'an Kerim. Kulama ahedu ahden farikom minom. Kada god sporazum neki zaključi, jedna skupina njih uzme i to odbaci. Dakle, to poništi. I nikakav ugovor se s njima ne može, ne može sklopiti. Jer oni koji sklope ugovor s jedne strane, vidjet ćemo da će dovesti druge i reći oni su taj ugovor prekršeni nismo mi. Tako dalje, tako da uvijek kuljana, kada god neki ugovor sklope, oni ga, jedna skupina njih da prekrši. Dakle, din je vezan za ovaj imanet. I zato jedno od najkarakterističnijih, jedno od najznačajnijih svojstava mu'mina jeste upravo izvršavanje emaneta. I zato u sajih hadisu jedno od svojstava munafika spominje se da je wa iza tumine Kada mu se nešto pomjeri, on to iznevjeri. Od bilo koje vrste maneta. Šta god mu se pomjeri ili bilo šta da mu se pomjeri, on to iznevjeri. Ne možeš biti siguran njega. Pa kaže Resula alaih salam kod koga bude jedno od, od ovih svojstava, ima svojstvo munafika. A kod koga se sve četiri svojstva nađu, od ovih spomenutih u hadisu, kada govori laži, kada mu se povjeri nešto on pronevjeri, kada obeća, i to je od emaneta obećanje, kada obeća to ne izvrši, a kada se kada se svađa, onda prelazi svaku mjeru i svaku granicu. A kod koga se sve četiri svojstva nađu, on je čisti munafik. Čisti. Dakle, od, ovdje vidimo od svojstava munafika da su dva spomenuta ovdje. Upravo kada se tiče emaneta. A to je kada obeća to ne izvrši, prekrši i kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Dakle, sve to od, od emaneta. Vidjet ćemo da nam a na dva mjesta spominje ko su džennetlije. zapravo, govoreći o o džennetlijama na dva mjesta spominje njihova karakteristična svojstva spominjući emanet. Pa kaže To su oni koji čuvaju raun Čije je svojstvo ovdje u obliku svojstva spominut u obliku pridjeva dakle to je njihovo stalno svojstvo to su oni koji čije je svojstvo li emanatihim da svoje emanete wa ahdihim i svoje ugovore, svoja obećanja raun stalno čuvaju. To je njihovo svojstvo. Iza toga uzvišeni Allah kaže Ulaike humul varisuna To su nasljednici oni koji nasljeđuju firdeus. Firdevs se džennet, koji nasljeđuju džennet, koji ulaze u džennet. To su njihova svojstva. A prije toga je spomenuto oni koji čuvaju stidna mjesta, oni koji čuvaju namaz, oni koji se boja Allaha da wa ta'ala i tako dalje. Dakle, to je taj imanet. koji obuhvata i, i vjeru i koji obuhvata dunjalu. I zato iskreni mu'min izvršava i nastoji izvršavati sve emanete. I u prvom redu, kada čovjek izvrši emanete i ono što mu je povjereno da je on onda će izvršiti i ljudske emanete. Ali ako ga vidimo da prividno na naše oči izvršava Allahove emanete, ali krži među ljudima emanete, onda se za takvog i u pogledu takvog, takvog čovjek mora zapitati i reći da ni u onim Allahovim tabareka wa ta'ala emanetima taj nije kako treba. I da je to što se kod njega pokazuje i vidi samo prividno i samo formalno. Jer onaj ko prema Allahu žele izvršava emanete, izvršava će ga izvršavat prema ljudima. I šta je upravo navelo ljude kroz istoriju Islama, a posebno u vremenu ashaba Resula sallallahu sallam da prihvatali islam masovno. Islam se nije silom širio, kao što hoće neki da kažu. Islam jeste uklanjao prepreke na, šire, na putu širenja islama. To je tačno. I uvijek će ih uklanjati. Ali nima prisile u vjeru. Ljudi su dobrovoljno i slobodno prihvatali islam. I ima onih koji su bili među muslimanima i islamskoj državi. Nisu prihvatili islam njima njegovo i njima njihova šteta ali većina je prihvatila upravo zbog toga što su vidjeli u toj prvoj generaciji mu'mina, toj generaciji koja je odgojio Allahov Resul ali zato salam, taj emanet emanet u svakome pogledu i o tome bi se dalo kako hoćete pričati na prvom mjestu emanet u pogledu vlasti i imamo primjer emiru i mu'minina Ali radijallahu anhu Vladara pravovjerni koji nalazi svoj pancir kod jednog židova. Pa mu kaže to je moj pancir. On ko halifa kaže to je moj pancir. Nije došao odmah rekao eno da vojsko njega u zatvor da više ne vidi bijeloga dana a meni ne samo pancir nego i njegovu kuću i pokućstvo i, i sve što mu je od pradnjera ostalo što bi današnji neki uradili. Nego kaže, to je moj pancir. On kaže, nije. To je moj pancir u mojoj ruci. Gdje to ima danas? Gdje to ima danas? Gdje ljude sude bez presude. Gdje zapravo izvršavaju kazne nad ljudima bez suda i pre presude. Gdje izmisle parolu i na osnovu te parole generalizuju i ljude sude i cijele narode uništavaju i zemlja plaće i nebesa plaću za islamskom pravdom. Ali ko će je ponijeti? Traži nosioce te pravde i toga emaneta najveće. I idu pred, pred kadija muslimana, pred čureha el kadija. I halifa, vladar pravovjerni, emir minimalija Alija radijallahu anhu, u nedostatku dokaza nema nikakve mogućnosti da dobije taj pancir. Nema dovoljno dokaza. Ima samo jednoga svjedoka. Nema drugoga svjedoka. I kad kadija presuđuje u korist toga židova. I ovaj kad vidi pravdu Islama, kaže Ešhedu en ilaha illallah ešhedu Rasulullah. Koliko je danas zuluma među ljudima od strane muslimana samih, međusobno među njima, ili od strane nekih muslimana prema nemuslimanima učinilo da ispriječi u prihvatanju ovoga dina. Ali Allah on zbog ove pravde dobiva ono što je veće od pancira, ono što je veće od cijelog dunjaluka na ovome svijetu. Jer mu kaže Resul Ali sad da Allah toga uput jednog čovjeka bolje ti nego sve na ovome svijetu. I ovo da upućuje njime njegovom pravdom to. Kaže jašhadu la ilaha illallah. Wa anna Muhammeda Rasulullah. Ja priznajem da je ovo istinska vjera. A pancir je tvoj, vladaru mu'mina a onda mu on kaže, ja ti poklanjam i pancir i, i konja uz njega. Dakle, vidimo izvršavanje toga emaneta u pogledu vlasti, izvršavanje emaneta u pogledu trgovine među ljudima. Gdje god su dolazili kao trgovci, ljudi su vidjeli taj emanet, da nema ima Ne da on gleda da ga ovaj dotični ne vidi, pa da ga zakine. Ne, nego izmjeri koliko treba, a onda još tome dodata, pa, pa izmjeri. I ovaj se pita šta to ovoga prisiljava da tako učini. Ne samo da mi neće zakinuti, nego mi više daje. Zato što je to prava vjera, što ljudi vjeruju u to. Ali kad ljudi vide da se danas ljudi olako odnose muslimani prema svojoj vjeri, onda jednostavno kažu, pa što će onda nama kad oni to ne poštuju. Dakle, emanet tova obuhvata i vjeru i dunjaluk. Dakle, izvršavanje svih obaveza. I tu se pokazuje iman i vjerovanje mu'mina. Jer vjerovanje nije odvojeno. I mu'min ne može biti odvojeno od vjerovanja. Vjerovanje nije odvojeno od prakse. Ne može se govoriti, alhamdulillah, meni je iman u srcu. A e, ja ću, ja šta ja hoću. Ne može to tako. To je optužba islama. To ruši islam na taj način. Nesvjesno. Resulullah s.a.v. u hadisu koga bilježi imam i tirmizi kaže El mu'minu men enunehu nasu ala dima'ihim wa emualihim. Mu'min. da nas traži definiciju mu'mina. Ko je mu'min? Kaže Resul s.a.v. Mu'min je taj od koga su ljudi sigurni u pogledu svojih života i svojih imetaka. Što znači onaj ko neće ljudima u pogledu njihovih života i pogledu njihovih imetaka, njihovih prava koji neće zakinuti, znači da je već izvršio Allahove hakove, Allahove obaveze koje je dužan bio da izvrši. A u drugom, hadisu bilježi Resulullah, eh, spominje Resulullah sallallahu alaihi sallam, koga spominje imam Ahmed i kaže Ebdil emanete ila meni temeneke. Izvrši emanet prema onome ko ti je dao povjerenje. Vala tehun men haneke a nemoj iznevjeri onoga koji je tebe iznevjerio. Dakle, ako je tebe neko iznevjerio, nemoj mu vraćati s tom mjerom. Ne smiješ ti biti takav, jer to nije svojstvo mu'mina. To nije svojstvo muslimana. Iznevjeriti nešto, obećati pa ne izvršiti. Olako držati do odgovornosti. I zato emanet su sve obaveze. I time Resulullah ali sad se nam svojim jednim hadisom obuhvata sve to i kaže kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Svi ste vi pastiri, svi vi nešto čuvate, svima je nešto vama povjereno. I svi ćete biti pitani an ra'iyati onome što vam je povjereno. Dakle, emanet obuhvata sve i vjeru i dunjaluk. I upravo tu se pokazuju mu'min mu'minom. U drugom slučaju, Mu'minu se ne smije dešavati da iznevjeri, da pronevjeri. U hadisu koga bileži Imam Abu Davud, spominje Rasulullah s.a.v. i kaže men ešara ala ahihi bi emrin ja'lamu enne rušde fi gajrihi faqad hane. Ko posavjetuje svoga brata muslimana o nečemu, a da je dobro u nečem drugome, taj ga je iznevjerio. Taj ga je prevario. Jer u osnovi dužan si en tuhibbel la tuhibbuhu illa lila. Da voli čovjeka ni zbog čeg drugog osim ima Allah. I en tuhibbe li ma tuhibbu li Da voliš svoju bratu muslimanu kao što voliš i sam sebi. To su ti mizani, to su te vage našeg imana i vjerovanja koje su danas potrebne među muslimanima da bismo izašli prije svega iz ovih dinske krize je svaka druga kriza to što smo napadali na mnogim frontovima najgore što smo napadnuti u našoj vjeri što su naše kuće iznutra na, što su naše tvrđave iznutra napadnute što je naš ima napadnut a kasnije lako je napast na ljude lako je genocid učiniti lako je rastirati sve ostalo učiniti Allahu poslanik sallallahu nam spominje vrijeme koje će doći poslije njega Znamo da su tri najbolje generacije, generacija ashaba, tavina i tabi tabina. Tri generacije od Resula Ali Zatim kaže Resul Ali u hadisu koga bježi imam Buhari Inne kum kaumen a poslije vas, nakon ovih najboljih generacija, doći će ljudi, doći će narod. Jehununa wala yu'tamanun koji će iznevjeravati, koji neće emanete ispunjavati wala yu'tamanun i u koje se neće imati povjerenja. U koje se neće imati povjerenja. A u drugom hadisu kaže nam Resul alaihi i Iza dhuji'atil emanetu fentazir sa'a Kada nestane emaneta među ljudima, onda očekuj kijametski dan. Onda očekuj propast ovoga svijeta. Kada među ljudima nestane emaneta i nestane toga povjerenja. Pa ga pitaju ashabi, meta ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Kada je to Allaho poslaniće? Kako će se to desiti? je dalik? A on odgovara Iza usnidel emru ila gajri ehlihi risa Kada se bude, kada se budu davale odgovorne funkcije, položaji, kada se budu davali emaneti onome kome ne pripadaju. Onda očekuj kijametski dan. Dakle, u vremenu kada se budu poslovi od povjerenja davali varalicama. Davali nesposobnima. A kada se budu oduzimali ti emaneti od onih i ih zaslužuju, dakle koji su od povjerenja, onda je to jedan od preznaka sudnjega dana. A Imam Ibn Hajar al u komentaru ovoga hadisa u Buhari kaže upravo što je ovaj hadis spomenut u poglavlju o znanju. On kaže davat će se taj emanet od vlasti pa će preuzimati ljudi koji su nesposobni ili nisu od povjerenja, dolaze radi koristoljublja, radi neke svoje lične koristi, radi sebe prodat će cijeli narod, prodat će cijelu državu, prodat će generacije koje dolaze iza njega, zadužit će ih da Allah sačuva, da ga proklinju pravnučad postojeće generacije. Zatim u imu, što je najvažnije, što će se davati onima koji ne znaju kaže Allah i kaže njegov Resul ali sad nego će govoriti kaže filozof ovaj ili kaže filozof onaj ili kaže orientalista onaj dakle ponosit će se muslimanima i od njih će prenositi znanje i na taj način ljude skretati i odvojiti sa pravoga puta Kaže, daje se njima, ti emaneti će se davati takvima zbog postojanja neznanja. Dakle, zato što će postojati neznanje. Kao što kaže Resul Ali sad u svom hadis, sahih hadisu, Inna ilme la teza'u minan nas teza'a. neće biti uzet od jednog od ljudi preko noći. Lakin Allah mu bi qabdil ulama. Već će ga Allah uzimati, uzima im ulemi. Vi ćete vidjeti danas da se upravo tu cilja, da ne postoji ulema među narodom, da narod ima nikog povjerenja, da nema ljudi koga može pitati o vjerskom i pitanju i da je siguran da je raha, da će mu on pravo kazati. To se hoće, da se među ljudima ukine to povjerenje prema ulemi. Već će uzimati ilom uzimanjem ulemi. Hatta i lem yubqi alima. Tako kada više ne ostavi uleme među ljudima i tehade nasuru usen džuhala. Ljudi će uzimati za svoje vođstvo, za svoje predvodnike džahile. Oni znaju dunjalu, kao što Kur'an kaže. Ja Znaju ovaj dunjalučki život. Znaju koliko je ova marka koliko je ona, koliko su ove valute, koliko znaju oko dunjaluka. Ali, pohom anil gafilun. Pogledu ahireta, ništa. Ništa ne zna za taj emanet. Pa će ljudi uzimati za svoje predvodnike, džahile, znali se uvjeri. Fa pa wa Krivo idu oni i druge na krivi put. I druge na krivi put odvodi. Dakle, to je jedna vrsta upropaštavanje emaneta. Kolika je važnost emaneta, o tome se da e, puno govoriti, mi ćemo ovdje samo spomenuti e, neke primjere iz istorije Islama, iz, iz hadisa i tako dalje. Imam Ibn Đerir prenosio da Abdullaha Ibn Nesuda radijallahu anhu, ono, ono od Allahovog Rasula s.a.v. da je rekao pogib je na Allahovom putu šehadet, šehid, po, ode na ahiret na Allahovom putu, čisti sve grijehe. Ili je rekao čisti sve. Nije ovaj ravija siguran, jel? Allahov Resul rekao čisti sve grije ili čisti sve, ali na to se odnosi. Čisti sve osim emaneta. Dakle, emanet ostaje. Emanet ostaje jer će biti pitan za taj, za taj emanet pred Allahom te barake wa ta'ala. Imani Ahmed bilježi od poznatog ashaba Hudejfe ibn Jemana koji je bio povjerenik Allahovog Rasula Selam da kaže Allahov Resul a.s. rekao nam je dva hadisa. Rekao je više, ali u pogledu emaneta dva hadisa nam je rekao. Jedan sam ja doživio, a drugi još nisam. Koja dva hadisa mu je rekao? Kaže, rekao je da je emanet pohranjen u ljudska srca. A potom je objavljen Kur'an. Dakle, Kur'an je došao na ta srca koja su u sebi imala emanet. Znači, preuzimala su obavezu. I zato čim nešto bude objavljeno od Kur'ana odmah su to saznavali, radili po tome. Čista generacija, jedva čekaju, upijaju Allahov vahi. A danas malo ko pita vala kakva je naša obaveza prema učenju Kur'ana, kakva je naša obaveza šta treba u pogledu Allahovog govora da radimo najviše pitanja se postavlja što ne može muzika, kako ovako, može li ona vrsta muzike, može li ovako, problem je ljudi plaću nad muzikom, ne plaću nad Kur'anom Nažalost. Kad slušaju muziku rasplaće ih, kad slušaju Kur'an, slušaju kako umri. Emanet je poranjen u ljudska srca, a potom je objavljen Kur'an, pa su oni naučili iz Kur'ana i sunneta, radili po tome. Govorio nam je i o nestanku emaneta. Dakle, to je bila prva ta generacija koja je prihvatila, imala taj emanet, prihvatila Kur'an i potom je radila. Zatim kaže, čovjek će zaspati lakim snom. Biće čovjek u gafletu. A gafleto je nemar. Nemaran odnos prema Allahovoj vjeri. Musliman od Bajrama do Bajrama. Od Ramazana do Ramazana. ne Nehajni. Nema obavezi prema Allahovoj vjeri. Dobrovoljno. Ako kad bude, ako se ko ako ko umre ako šta bude. Zatim će čovjek zaspati lahkim snom i emane će mu biti istrgnuti srca. Dakle, bit će u gafletu, bit će u tome nemaru i izgubit će taj, taj emanet. Postaće drugim riječima neodgovoran, postaće neobavezan. ili prema čemu? Jel mu žena otišla u kako loše društvo? Jel mu žena klanja? Jel se pokriva? Jel treba da bude? Jel, li onakva kakva treba da bude? Je li odgaja djecu. Gdje su djeca? Šta je sa djecom? Šta je sa rodbinom u pogledu emaneta vjere? Šta je u pogledu Allahove vjere? Koliko je on prihvatio? Ništa. Najvažnije je li plata na kraju mjeseca došla. I kad ćemo dobiti za ostatak? Najvažniji je dunjaluk. Za dunjaluk se raduje i za dunjaluk se žalosti. Kad bi propala sva vjera, neće ga ni obradovati, neće ga ražalostiti ili kad bi svi mu'mini postali sebi su. Ne ima obaveze nikakve. Istrgnut će mu biti emanet i srca, pa će ostati njegov trag poput traga od plika. Dakle, jedan samo trag emaneta, ali toga u stvari emaneta ne ima. Gdje kaže ovaj ashab ibn Jeman, poput plika za koji misliš da je pun, a u njemu ništa nema, prazno. Voda obična koja izađe. Potom je, potom je rekao pa će ljudi kupovati i prodavati. A skoro niko neće isporučivati emanet. Onako kako treba. U prodaj, Dakle, u dunjalučkim poslovima. Sve dok ne bude rečeno u toj i toj porodici ima povjerljiv čovjek. Šta to znači? Čudo jedno. U toj porodici. Tu je povjerljiv. Nema, rijetko naći povjerljivog čovjeka. A onda će iza toga doći vrijeme, još gore, kada će se reći taj i taj je pametan i taj i je razborit. A da u njemu ima nikoliko zrno povjerenja, nikoliko zrno emaneta. Dakle, emaneti će se početi davati onima kojima, koji nisu za toga, koji nisu od povjerenja. Pa onda kaže Hudejfe ibn Ljeman, bilo mi je došlo vrijeme, bio je nekad je ovakav taj bio, kaže, kad mi je bilo svijedno s kim ću trgovati. Svijedno mi je bilo s kim ću trgovati, svi su od povjerenja. Ako je musliman, dovešće mi ga njegova vjera. A ako je kršćanin ili jevri, dovešće mi ga njegov starješina. Dakle, emanet u potpunosti se ispunjava. Danas trgujem od vas samo s tim i s tim. Dakle, s određenim ljudima. Ne trgujem, čak i u dunjalučkim poslama, ne trgujem za svaki. Ovaj hadis se spominje i oba dva u Buhariji i muslimu. Dakle, iz ovoga vidimo kolika je važnost upravo ovoga emaneta i kako je došlo do promjene ovih emaneta kasni, u kasnijim, kasnim generacijama koje su se pojavile nakon ashaba, tabina i tabi tabina. Isto tako vrlo važno je da spomenimo da nam uzvišeni Allah u Kur'an Kerimu spominje na jednom mjestu obadvije vrste ovih emaneta. I vjerskih emaneta i ovosvjetskih. I to je u suratu Nisa u 58. ajetu i u ajetima prije toga i u ajetima poslije toga. Ovaj ajet glasi billah, Inna Allahe ya'murukum. Allah vam naređuje. En eddul emanati ila ehliha. Da emanete ispunjavate. Da emanete dajete onima kojima pripadaju. Sve vrste emaneta وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ A kada sudite među ljudima, da sudite po pravdi. Inna Allahe ni'ma ja'idukum bi. A Allah vas divno savjetuje. Inna Allahe kane sami'an basira. A Allah je taj koji sve čuje i sve vidi. Bez obzira što ljudi to ne vide. Ali pred Allahom će se odgovarati. Jer ovdje u ovome ajetu je kuranska muđiza. Jer Kur'an kaže Allah sve vidi i čuje. Šta to znači? Onima koji izvrše emanete, Allah je to čuo i vidio pa će vas nagraditi. Onima koji ne izvršavaju emanete, Allah je to čuo i vidio pa će vas uzavrla kazniti. Dakle, podnosi jedno i drugo značenje. Allah sve čuje i vidi. I drugo, i treće, Allah sve vidi, to jeste, izvršavajte emanete kad vas niko ne vidi. Jer znajte da ima Allah koji vas vidi. Ovi emaneti, čovjek će biti pitan za njih. Na sudnjem danu. In al ahde Za ugovor, za obećanje će čovjek biti pitan. Ako se ti emaneti na dunjaluku ne izvrše, onda će se ispunjavati na ahiretu. Kao što spominje Resulullah s.a.v. u svom vjerodostojnom sahih hadisu i kaže tada će se sigurno dati prava onome kome pripadaju. To jeste na sudnjem danu. Emaneti i prava će se izmirivati. Pa će se ovci bez rogova dati od one koja je imala rogova. Iako znamo da životinje nemaju obaveza i zaduženja. I da nemaju odgovornosti. Ali ovo ukazuje na potpunu Allahu tabaraka wa ta'ala pravdu. Kad će se ti hakovi ta prava i ti emaneti među životinjama izmirivati na sudnjem danu, kako će tek biti među kako ćete biti među ljudima. A tamo, tamo će se plaćati, tamo će se plaćati sevabima s jedne strane koji bude imao, a to je najvrijednija, ako se može tako uslovno reći, još dok smo na Dunjaluku, valuta. To je neprocjenjiva vrijednost toga. Po čemu znamo? Znamo po tome što čak ni i sevnu Mrijem, sa sin Mrijemin, neće dati ni jedan sevab svojoj majci na sudnjem danu. Kada će reći nefsi, nefsi. Ja danas majko. I ako znamo za njega po hadisu Resula alaih salam hadisu šafaata da nije spomenuo nijednoga griha da ga je učinio. Ali nema toga kome neće trebati se raba toga dana. I ko se toga dana o sebi neće zabaviti. Toga dana će se izmirivati ovi emaneti i vjerski emanet, kao što kaže Resulat, ali sada selam, Allahov emanet ili dug prema Allahu je najpreće da se izmiri. To jeste ako čovjek u prošlosti nešto nije učinio ili neko od njegovih bližnjih nije izvršio neku obavezu, u tom slučaju, u tome slučaju najpreće je da se dug prema Allahu Đelešanu izvrši. Ako je preselio neko, a ostalo mi je posta, njegov bližnji će to napostiti za njega. I to je po šarijetu tako propisano. Ako je ostalo da obavi hađ, isto tako će to učiniti. Ako je ostalo neki emanet, dug i tako dalje, vratit će se taj dug i, i ono što je i ono što iz toga proističe. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio je ovu vjeru savršenu. I takvu je i dao. Tako da se ne može ona odvojiti od dunjaluka. Ni u kome slučaju. I zato ne vidimo da je neki princip povezaniji sa vjerom i sa dunjalukom od principa emaneta. Jer obuhvata i dunjaluk i ahiret. Jer obuhvata i vjeru i sve ove naše dunjalučke poslove. To jeste da izvršiš obaveze koje si dužan izvršiti. Prvo prema Allahu jer će te on pitati. Prvo što ćete pitati o svome a to je namaz. Iz namaza će se vidjeti kakav I zaista ćemo to vidjeti. Ne može se desiti s jedne strane da vidimo nekoga da klanja redovno i reklo bi se ispravno, a s druge strane radi dijela koja ne može jedan musliman da radi. Jer Kur'an kaže inna salata tedna anil fahša i on munke, A Kur'an je istina, to je Allahov govor. Namaz spriječava od nevaljaština i od poroka i s jedne strane ima namaz, a s druge strane isto tako ima i poroke i nevaljaštine. Onda nešto nije u redu. Kur'an istinu govori. Onda znači da mu nije u redu njegov namaz. Izvršenje tih toga mane mu nije u redu. I onda mu nisu ni ostala djela u redu. Znači da to formalno radi, izvršava. Izvršava iz adeta, a ne iz ibadeta. Izvršava zato što je naučio tako. Sklanja što zna da mora klanjati kod. Kako? Šta? Je li razmišljao? Pa jedan namaz kad se klanja kako treba, drugačije insan iz njega izlaži A li pet puta dnevno da se čisti, to bi drugačije skroz bilo. Ume kad bi jedan pošao od jednog propisa, ajmo namaz svi uspostaviti, pa onda dalje ići. Moramo se vratiti na neke osnove. Jer ovo što se danas nama dešava, nije to izvan mogućnosti rješenja šarijetskog A to je da se moramo na osnove vratiti, preispitati se, naš odnos prema Allahu Đelešanu, naš odnos prema svojoj vjeri, Prema ljudima, prema muslimanima, pa i prema drugima. Pa kad budemo mi čvrsti, onda je to jedna snaga koja nas ne može pokolebati. Da sve svoje poslove zasnivano na pokornosti Allahu Đalešan. I to muslimane i mumine ujedinjuje. Ništa drugo. Nacija i ako ujedini prividno, šta koristi? Šta ti koristi nacija kad sad udare na jednu naciju, sutra na drugu? Naša nacija je islam i muslimani. To je naš umet svi sljedbenici Resula sallallahu alaihi sallam Pa nam onda ne mogu ništa. I onda ćemo biti prvi kako treba. I znači ako se budemo dijeliti, ovo je ovaj islam. Bosanski, ono je turski, ono je arapski, ono je onaj. Nema ništa od toga. Jedan je islam onakav kakav jeste izvoran. I ništa ga ne može podijeliti. I on nije samo islam u džamijama, nego islam i kod kuće, i islam na radnom mjestu, i islam u svim porama ljudskog života. Ono što mnogi ima koji ovo čuju nije pravo, ali Najvažnije da Allah Đelešanu sa time zadovoljan. Dakle, to je taj najveći emanet da čovjek zna zašto je došao na ovaj svijet. A to je pokornost Allahu A u Kur'anu nije samo rečeno post klanjaj, daj zekat, hađ obavljaj, bori se na Allahovom putu i tako dalje. Nego govori o kupoprodajnim ugovorima. I da te jentum bidejnin ila eđelim musemmen kada međusobno dugove budete, ugovor o dugu, budete sklapali, posuđujete novac do određenog roka, fektobu, to zapišite. Kako ćete zapisati? To je najduži ajet u Kur'anu koji govori o sklapanju ugovora koji je na osnovu dugovanja i tako dalje. Vidjet ćemo da nam govori o mnogim propisima kupoprodaji, u propisima rata, u propisima mira. Dakle, nema nijednog pitanja na Dunjaluku, pitanja vjere i pitanja Dunjaluka, bilo kakvog našeg pokreta, a da Islam nije dao rješenje za to. I nije dao. Ili je farz, pa moraš izvršavati. Ili je haram, pa ne smiješ. Ili je lijepo, ustahab. ili mustahab. Ili je pokuđeno ili je mu bah ostavljeno, slobodno, dozvoljeno ti, pa ga radi. Samo nemoj i u tome je dozvoljeno nemoj pretjerava da te ne spriječi u onome što je peće ili da te ne spriječi u onome što treba da izvršiš od obaveza. Dakle, to je taj islam. Drugim riječima, da bismo zaključak iz ovoga što smo rekli, izvukli, emanet kod muslimana jeste uspostavljanje vjere u svim porama naših života, onakve kakva jeste, savršena, uspostavljanje vjere kod muslimana. To je taj iman. Dakle, odgovoran odnos prema svemu onome što nam je propisao uzvišeni Allah tabarakvata. I zašto će nas na kraju i pitati. Jer znamo da će nas pitati pored namaza još četiri pitanja o vremenu, gdje smo ga o našem životu, to je vremenu, gdje smo ga potrošili, pitat će nas o našoj mladosti, jer to snazi, gdje smo tu snagu potrošili, jesmo li negdje po stadionima, jesmo li negdje po nekim halama, bili smo na pravom mjestu gdje nas Allah traži. Preče je pitanje u našem znanju, gdje smo po njemu radili, i u našem imetku, gdje smo ga zaradili, gdje smo ga potrošili. Dakle, obuhvataju pitanja ahireta i vjeru čisto, a obuhvataju i dunjalu. Sve obuhvataju. Dakle, izvršenje emaneta kod muslimana jeste uspostavljanje vjere onakve kakva ona jeste. I zato se ne može desiti muslimanu da kaže uradit ću to, i da se obaveže time da će uraditi, a nakon toga to ne izvrši. To mogu biti samo dva slučaja. Ili se radi onome ko ne poznaje vjeru i ne poznaje značenje toga što je rekao to ću uraditi. Obavezujem se, ja sam odgovoran i obavezan za to. Ili je velika neznalica, ili je taj koji zna, a neće da izvršava. A ne zna se šta je, šta je od toga gore. U svakom slučaju, mu'min je od emaneta. I kada se ispune svi ovi emaneti, onda će i biti napretka među muslimanima. I islam traži savršenstvo. Kako i baretima, tako i dunjaločkim stvarima. Allah voli kad neko radi neki posao, da ga uradi kako treba. U bilo čemu. I muslimani trebaju tu da dadu primjer drugima. A ne da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od, od dotičnih kafira, nije važno kojih. Ne može to biti tako. Treba da se kaže ta roba je dobra zato što dolazi od muslimana, zato što je njih vjera odvojila. I to ti je davat i to ti je din, i to ti je širenje vjere kad kažeš to su napravili muslimani. Znači da su od povjerenja. Znači da su od emaneta. Što danas ljudi hrle, da rade na zapadu negdje? Zato što su im koliko bilo obećana ta prava što nisu kod drugih. Ljudi traže pravdu. A šta mislite da hrle muslimanima? zbog pravde Islama. Oni održavaju pravdu radi Dunjaluka, a mi ga trebamo održavati radi, radi naše vjere. E to su sveti ti koje ne bismo mogli kroz više versova probrojati. Ja sam samo naveo primjere tih emaneta. I zato mumini je od povjerenja. I zato se emanet, riječ emanet, riježe za, za mu'mina. Jer je sve od riječi povjerenja od riječi sigurnosti, bezbjednosti, iskrenosti, potom je i mu'min nazvan mu'minom, kao što je i emanet nazvan emanetom. I zato molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam dadne shvatanje ove vjere kao što kaže uzvišeni, kao što kaže Resulullah s.a.v. Men yuridillahu bi hajren yusaqihu fid din. Kome Allah hoće dobro, Allah mu dadne da razumi vjeru, da je shvati Šta znači da shvati vjeru? Šta vjera od mene traži? Da nam dadne da shvatimo našu vjeru, da, da su to i ibadeti, da su to i sve naše radnje, da je naša vjera emanet naš i da ćemo biti pitani za svaki naš postupak pred Allahom Đelešanu i to je taj najveći emanet. Da ga sprovedemo u našem životu. Molim uzvišnog Allah tabaraka wa da nas pomogne na tome putu, da nas učvrsti, da nam olakša obaveze koje imamo i emanete da ih ispunimo i molimo uzvišnog subhanahu da nas pomogne da nas sačuva iskušenja da nas sačuva zlih vladara i njihovih nepravdi da nas sačuva svih iskušenja koja يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم ممتلج أبشر بخير